خب بسم الله الرحمن الرحیم کتاب الرحن کتاب الرحن رهنمون وسیقه گرفتنه گرو گرفتن به خاطر اطمینانه شما یه شخصی رو ماشینی رو میدی برای فروش ماشین رو به کسی میفروشی پول تو قرار دو ماه بعد بیاره جهت اطمینان جهت این که فردا اگر پول تو نداد از همین رهن کم کنی ازش یه چیزی میگیری اینو بهش میگن رهن هر چیزی رو میشه رهن گذاشت هر چیزی رو که میشه فروختش میشه رهنش هم گذاشت که خودش نه. و کل ما جاز بیعه جاز رهنو هر چیزی که فروشش جایز است رهنش هم جایز است فی دیونی در دینها دیگه رهن در دینها پیش میاد اذا استقر ثبوتها فی الذمم من حال او معجل زمانی که اون دیون ثابت شد در ذمه ها چه حال باشد چه معجل ولا يتم الا بالقبض والرهن لازم نمی گردد یا تمام نمی شود مگر با قبض زمانی که مرتهن اونو تحویل گرفت اینجا دیگه انجام گرفته وإن كان مشروطا في بيع فليس للراهن استرجاعه إلا بعد جميع الحق اگر راهن مشروط در بيع بود ها معامله رو زده ازش رهن گرفته اینجا راهن رهن دهنده نمیتونه برش بگردونه مگر بعد از تمام حق مگر بعد از اینکه سمن اون مرتهن رو تحویل داد کامل ولا یضمنه المرتهن الا بالعدوان بله مرتهن زامن نیست اگر اون رهن از بین رفت مگر زمانی که عدوان کرده باشه مگر اینکه مقصر باشه و هو على حقه ومنافعه لراهنه وعليه مؤنته وأن مرتهن بر حقشه و اون رهن مال راهن هستند و علیه مؤنته و بر راهن هم هستند خرج و هزینهش پس منافع رهن مال راهن است بوزی رو داده رهن زائید بچه مال راهنه رهن دهنده هست فان شرطها المرتهن لنفسه وعليه مؤنته بطل اگر مرتهن اومد گفت آقا منفعتش مال من باشه این رهن دست منه به شرطی که منفعتش مال منه خرجش بر منه اینجا دیگه باطل میشه چون بحث ربا پیش میاد چون بحث قرضه و نفعی در برداشته از این زاویه گفتن باطل میشه استثناء کردن در این مورد چارپایی رو که سوارش میشه یا گوسفندی که اونو میدوشه میگه مرتهم میتونه سوارش بشه و بدوشه اونو در مقابل خرجش این استثناء اومده اذا وضعه على يد عدل لم يكن له بيعه عند حلول الحق الا باجتماعهما او اذن الحاكم زمانی که راهن و مرتهن اونی که رهنو داده و اونی که رهنو تحویل گرفته گذاشتند رهن رو در دست یک انسان عادل نمیتواند بفروشد اون رهن رو اون انسان عادل زمان فرا رسیدن تحویل حق نمیتونه بفروشه اونو مگر با جمع شدن هر دو نفر یا با اذن حاکم واذا بیع فقیمته مضمونة على الرهن حتی يقبضه المرتهن و زمانی که فروخته شد رهن پس قیمتش مضمون هست بر راهن تا اینکه تحویل بگیرد اون رو مرتهن زمانت بر راهن هست ولو مات الراهن قبل فكاكه كان المرتهن حق بالرهن من ورثته ومن سائر غرمائه حتى يستوفي حقه من ثمنه او من الورثة و اگر مرد راهن رهن دهنده قبل از فک رهن خب مرتهن دارتر به اون رهنه از ورسه ها و از سایر طلبکارهایی که اون راهن داشته تا زمانی که این مرتهن حقشو کامل بگیره از ثمن اون رهن یا از ورسه خلاصه راهن مرتهن حق دارتره اونی که رهن در نزدشه رهن گیرنده راهنو میگن رهن دهنده مرتهنو میگن رهن گیرنده ولو كان الرهن فاسدا كان المرتهن وصائر الغرماء فيه سواء اگر رهن رهن فاسدی بود رهن صحیحی نبود اینجا دیگه مرتهین و بقیه طلبکارا با هم در مستحق شدن این رهن با هم مساوی هستن کسی اولویت نداره چه قراره که دیگه بدهیشونو بگیرند خب اون طرف مرده در این که از این بدهی بگیرند ولو رهنه دارين بألف ثم أقبضه إحداهما كانت المقبوضة رهنا بجميع الألف اگر رهن داد شخص رو دو خونه در مقابل هزار مثلا دینار سپس تحویل گرفت یکی از اون دوتا رو اونی که تحویل مرتهنش داده رهن هست در مقابل کل هزار در مقابل فقط 500 تا دیگه نیست پس اگر رهن داد دو خونه در مقابل هزار بعدا یکی رو تحویل گرفت اونی که تحویل مرتهنش داده رهن هست در مقابل کل اون هزار نه در مقابل نصفش خب این چه اثری داره اثرش اینه که دیگه فردا روز موقعی که هر هزار تا رو تحویل طرف داد این رهن رو برمیگردونه اینطوری نیست که 500 رو که داد بگه رهن منو بده که این فقط مال 500 تا بوده ولو رهنه دارن به الف برعکس اگر رهن داد یک خونه رو به هزار دينار مثلا ثم قال له زدني ألفا سپس به مرتهن گفت هزار تای دیگه به منو بده لتكون الدار رهنا بهما تا همین یک خونه رهن باشه برای هم اون هزار تومن قبلی هم اون هزار تای قبلی هم این هزار تای جدید لم يجوز این جائز نیست وكانت الدار رهنا بالألف, بالألف الأولى وخونه رهن برای اون هزارتای اولی دون ثانیه نه دومی پس اینجا خونه فقط برای هزارتا رحم شد این شد از بحث رحم